Bugünün boyunun bunun olan insanlar ne oluyor da o savaşta kendisinin su ihtiyacı olmasına rağmen kardeşi istediği için kardeşine gönderiyor. <coughs> o tekne gönderiyor, o ötekine gönderiyor. Zaten diyor, vallahi diyor, gönlünde diyor, o da vefat etmişti, o da vefat etmişti, bu da vefat etmişti. Hepsi de şehit olmuşlar bugün. Sahabe kardeşin öncüsü önderi, Kardeşliği en güzel şekilde yaşadılar. Allah Resulü onlara kardeşliği anlatmıştır. Fakat da Allah Resulü o yüzden ne diyor? Allah için Resulü Aleyhisselam'ı memnun ediyor. Sizin diyor bu duamada vermiş olduğunuz ancak mutabık diyor. Ben sahanın vermiş olduğunuz kurmaya diyor işte olmaz. Sahabem hakkında diyor, bir dişlerinin arkasında tutuyor. O yüzden Allah'ın subhanahu kuran ta'ala Kur'an'da Allah onlardan razı olduğunu söylüyor. Hiçbir şey yaptırmadı diyor Allah razı olsun. Tebrik ediyoruz, doğru diyoruz. Ama Allah bunları bizzat razı olduğunu Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş ve bu kıyamete kadar da insanlar tarafından bilinecek. Ne diyor Allah Resulü? Adem oğlu içerisinde diyor, çeşitli varyantlara bakabilirsin. En hayır çıkarılmış, en hayırlı insan diyor benim asrımdaki insanlardır. Ondan sonra onları takip edenler, ondan sonra onları takip edenler. Peygamber Söylesi'den kalkıp da insanlara emir verdiği zaman sahabe diyor ki Peygamber Söylesi'ni diyor, bizi bir seviyeye gönderdi dedi. Savaşın uzunca bir ve biz bir esir alındık da diyor. Geldik diyor, müşrikler diyor, diğer iki kardeşim şey gitti ben kaldım diyor. Adam diğer müşrik diyor ki diyor, Peygamber'e küfür diyor. Getirdiğine küfür, seni serbest bırakalım. Adam diyor, vallahi diyor, benim bin tane canım da olsa diyor, ben de peygamberi küfretmem, peygamberin getirdiği risaleti küfretmem diyor. Atıp da kendisinin ilk asılan sahve, asıldığı zaman kalkıp iki rekat namaz kılıyor. Ve namazını da dua ediyor, yaratıyor diyor. Benim sesim diyor peygambere duyuyor diyor. Ben onu çok seviyorum diyor. Kardeşlerim diyor, ashabını çok seviyorum diyor. Namazını kısa tutuyor. Vada ediyor, bilsen diyor görün korkusundan dolayı namazımızı, namazını uzatmayacağımı düşünmeyeceğimizi bilseydim, namazımı daha da uzatırdım. Ondan sonra aslı bir şey dedi. Sahabenin dine olan tutumuna baktığım zaman ben kalkıp da dinin en ufak bir şeyle bile bir hayal getirmiyorum. Allah ve Resulü'nden duyduğu zaman Allah Kur'an-ı Kerim'in Gündüz Suresi'nde onları basamadı onlar duyduk ve itaat ettiklerini. Allah Resulü'nden bir şey geldiği zaman bunların karşısında tutumlarına baktığımızda itaat etmekten başka bir şey yok. İtaat ediyorlar. Peygamber söylesinden kalkıp da Müslüm de Buhari'de geliyor. Diyor ki öyle bir zaman gelecek ki çoban diyor, sürüsünü diyor, furdan diyor, kurttan diyor, sakındıracak da kurt diyor dile gelecek. Diyecek ki benim rızkım sürüden diyor. Sen neden buna mal oluyorsun? Sahabelerden bazıları diyor ki ya Resulallah diyor, kurt bak mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Ebu Bekir ve Ömer diyor buna iman ettik. Sahabe diyor biz de iman ettik. Sahabe diyor biz diyor baktığımızda diyor arkada ne Ebu Bekir vardı ne Ömer vardı. Karşılıklı güven şeyine baktığınızda yani gerçekten bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Ömer adına konuşabiliyor. Böyle konuşunca sahabe de iman ediyor. Sahabeye baktığımızda sahabe dini en ufak bir hükmünü bile baskı almıyor. Ne diyor Enes radıyallahu anh? Vallahi diyor, kabindeki insanlara diyor, sizin diyor şu an diyor, iğne ucu kadar az şu gördüğünüz günahları biz peygamber zamanında bizi helal edecek doğrusuyla bunları bile işlemezdik diyor. Demek ki sahabe o kadar hassasiyetle dinin hükümlerine o kadar hassasiyetle bakıyor ki en ufak şeyi bile göz ardı etmiyor. İbn-i Mesud ne diyor? Mümin diyor, günahını diyor, en genç günah kastediyor dağın başından düşecekmiş gibi görüldü. Fakir ise diyor, yapmış olduğu günah diyor, bunun üstüne konu kalkan diyor, bir sinek gibi diyor. Allah Resulü'nün tedbirisi altından büyüyen bu insanlar topluluğu, o Allah'ın Kur'an'daki o ayetteki övgüye mahal olmuş ve Peygamber Selefe'nin tarafından birçok hadislerde övgüye masal olmuş insanlar. İşte bundan dolayıdır ki o insanlar en ufak bir ayrıntıya kaçırmıyor. Ömer ne diyor? Ben diyor tarlama gittiğim zaman diyor, ben diyor komşumla anlaşmıştım. Bir gün o peygamber yanına gidiyordu. Akşam ben kendimi öğrendiklerini de anlatıyordu. Ertesi gün diyor ben gidiyordum. Ben öğrendiklerimi komşuma anlatıyordum. O insanlar hiçbir şeyden en ufak bir ayetten de geri kalmıyorlar. Enes ne diyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor, bir şey anlattığı zaman diyor, bir diyor, tür dikkat diyor, peygamberin önüne diyor. Dışarıdan diyor, bir tanesi gitse diyor, başımızda sanki bir, bir kuş varmış da hareket etsek o kuş kalkıp da kaçacakmış gibi şeyine kapılır dünya. O kadar tür ve dikkatli şekilde Allah Resulü dinliyorlar. Dinlerine o kadar bir ihtimam gösteriyorlar. En ufak bir ayrıntı bile dahi kaçırmıyorlar. İşte bundan dolayıdır ki günümüze kadar bunlardan bu eser kalıyor. Onların yaşantıları bizim için bir örnek oluyor. Bugün kalkıp da kendisine bir tane artisi kendine örnek edinen ve kalkıp da herhangi bir şekilde fikri bir üzerinde kendine başkasını örnek edinen insanlar bunlar gelip geçici. Ama bir Ebu Hureyre'nin ismi kıyamete kadar Peygamber Selefe'den de anılacak. Ebu Hureyre dediğimiz insan Arap toplumlar Peygamber Selefe'nin peşinden ayrılmıyor. Hazreti Ayşe kalkıp onu bir noktada rivayet ettiği de ki Ebu Hureyre diyor ama çok konuşuyor diyor. Peygamberin her şeyi diyor, her şeyi söylüyor diyor. Bunu gelip Ebu Hureyre dediklerinde Hazreti Ayşe orada kendini Hazreti Ayşe diyor, tamamıyla tasvime dönerken diyor, ben diyor, tam toplumda Peygamber Efendimiz bizimle ayrılmazdı. Tam toplumda. Annesi diyor ki bu halde geliyor. Annesi diyor ki, baba diyor sen diyor Muhammed'in dilinden yüz çevirmedikçe diyor, ben diyor seni Ebu Hureyre kabul etmedim. Ebu Hureyre söylüyor bunu. Ebu Hureyre kafir İslam'ın bir deprem anlatıyor. Peygamber söylesine geliyor. Ya Resulullah diyor. Annem diyor böyle böyle söylüyor. Annem hakkında diyor hayır duada bulunsan diyor. Allah Resulü dua ediyor. Ebu Hureyre eve geliyor. Bakıyor ki evin kapısı kilitli. İçeriden bir de su sesi geliyor. Ondan sonra kapıyı çalıyor. Ey Ebu, ey Ebu sen misin diyor. Benim anne diyor. Annesi oldu beni biraz bekle diyor. Annesi içeri şey bekliyor teşkil emrediyor ki hamdolsun diyor Allah'tan başka ilah yoktur ve peygamber onun ruhu da eksik durmuyor. Ebu Hureyre koşa koşa peygamber sözüne geliyor. Ya Resulallah diyor amin iman ettim Koşa koşa peygambere geliyor. Biz bugün neslimize sahip çıkamazken, çocuk çocuğumuza bir şey anlatamazken peygamber söylesine Yahudi konusuna gidiyor. Peygamber bile bir Yahudi çocuğun kurtulması için mücadele ediyor. Bir dönem bir kendi hayatımıza bir bakalım. Haftalık bir sohbetlerimiz oluyor. Yani sohbete inanma için bazen böyle bir şeyler arıyoruz biliyor musun? Böyle bir yerden bir şey çıksa da. Haftalık bir hafta yani bir saatlik bir sohbet. Veya bir kardeşi ziyaret. Veya herhangi bir şey. Sahabe en ufak ayrıntıya kaçırmaz seni her dünya gelip geçici. Dünyalık makamıyor. Allah Resulü'nün sahabesinin içerisinde zengin insanlar da vardı. Abdullah bin Af gibi, Allah Resulü Medine'ye geldiklerinde, hicret ettiklerinde herkese bir kardeş zannettiğinde ne diyor insanlı sahabe? Bak kardeşim diyor Benim diyor iki tane hanımım var diyor. Birini boşayayım dedi, dedi dolsun diyor onun evde. Malımın yarısı var diyor, bahçe, bahçem var, şunun var diyor, var. yarısını sana diyor. Bana diyor pazarın yolunu göster. Aklımız bir pazara çıkıyoruz. İslamiyet'in yani kendi hayatının sonlarında Zengin Rahman Mitrafi. Bir gün kendisine iftar ederken sofra konuyor önüne. Bu da Buhari'de geliyor. Sofraya bakıyor. Sofradaki şeyleri görüyor. Ağlamaya başlıyor. <coughs> Tabi insanlar tacir görüyor. Niye ağlıyor? Biz diyor İslamiyet'in ilk yıllarında diyor biz diyor insanlar diyor fakirlik içindeydi diyor. İnsanlarda böyleler var diyor. Üst başım diyor. Yiyecek hiçbir şey yok diyor. Mustafa Ömer'e katılmıyor. Onlar da İslam'ın şu anki zamandaki davranılan manlardan da hiç şey alamadılar, alamadan gittiler diyor. Onlar da hiç kazanmadan gittiler. Bugün ise bir İslam diyor, yayılmış diyor kıtalara. Her türlü yiyecek şey önümüze geliyor. Biz de o yiyeceklerden yüzlemedik, o kardeşlerimiz de yiyemedik. O kardeşlerimiz de yiyemedik. İşte bundan dolayı o sahabe kardeşleriyle şekilde yaşadılar. Bunlar öncesinde Allah ve Resul'ün dinini muntazam bir şekilde yaşadılar. Afrika Musa Bilim'in hikayesini her zaman bilirsiniz. Bir an anlatırız bunu. Niye? örneğin Baş kavmına, elbisesinin kırptığını, Allah Resulü bile onun halini gördü ama Peygamber Efendimiz'den gözlerinden yaş görüyor. Çünkü zengin bir yerden gelip iman etmiş ve o yuhuva düşmüş bir insan. Hafık Allah Resulü onun Bilirsiniz, mesciden içeri girdiği zaman Hz. Ali de belirledi. Peygamber de Mustafa gördüğü zaman böyle gözlerine yaş geldi. Üstünün kendi şeyini kapatacak, yani mahrem bölgesini kapatacak bir taş elbise o şeyle gelip köşede oturuyor. En büyük sahabeden biri. Ve o Savaşı'nda şehit oldu. Şehit olduğu zaman sahabe diyor ki biz diyor onun bilgisini alacak bir zaten bir elbisesi kalmamıştır diyor. Başına çekiyorduk, ayaklara çıkarıyorduk, ayağına çekiyorduk, başına çıkarıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi diyor, başına çekti ve ayaklarını dedi, ısırı otuyla bir kafa tutuyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyi de tekrarladı orada. Zengin bir yerden gelip de yokluğa düşmüş ve Allah ve Resulünün dini için üzerinden bir insan ölmüş. Bunlar hayatlarını bu şekilde İslam'ın hükümleri üzerine inşa ettiler de Allah onlardan razı oldu ve bu şekilde de hepsi cennete girecek. Allah Resulü'nün Bedir'e katılımları hakkında duası var. Rıdvan Beyat'ın katılımları hakkında duası var. Birçok sahabe hakkında duası var. Bu insanların dayanmış olduğu şeyler var, onlar kurtaran ameller var. Biz kendi nefsimize dönelim. Kendi nefsimize baktığımızda bizi kurtaracak amellerimiz böyle baktığımızda evde böyle kendi amelini terekkür etsin. Yani kendi işinin amelini terekkür etsin. Yani gerçekten Allah'a hoşnut kılacak Allah'ın yanına söylüyor. Yani şu an bir elimizde elde sizin bir namazımız var. İnanmış çoğu zaman o vakitlerde vallahi sırf kabir olmamasına bakılıyor. Namazlar dediğinde kabir yoluna kabir seyrediyor. İşten, güçten vesaire. o sıkıntılardan dolayı. Kendimize dönüp bakalım. Ne dedi kendi nefsimizi yoklayalım. Yani bizim eğer biz dedi kendimize dert edilmezsek onun yerine başka şeyler alıyor. İstesek de istemesek alıyoruz. Beden edindiğimiz şeyler dinin önüne geçiyor. Bundan dolayı da artık Allah Allah'ın ilişkinizde bir soğukluk olmaya başlıyor. Kardeşlerle aramızda olan bir şeyimizde soğukluk başlıyor. Sahabe görüp de ey Allah Resulü bana böyle bir şey söyleyip senden sonra hiç baş, senden başka kimse soracak yani sormak için ihtiyaç duymuyorum diyor. Peygamber Efendimiz'in de iman ettiğinde dost soru oluyor. Yani bilgi de bu soru sorsa var ya, lan aklımızdan var ya, ulan Buhari midir, Müslüm midir, var mı ben ne anlatayım, ne anlatayım. Yani dese ki bana ben sana bir soru soracağım da, yani senden başkasına sormuyor. Ama Allah Resulüne diyor, iman ettim de sonra dost olur. Bu dost olur, Allah ile dost olur mu? Peygamber ile dost olur mu? Sahabesi ile dost olur mu? Allah'ın diniyle dost olur mu? İnsani ilişkilerde dost dolu olmak. Bugün en ufak bir fikir ayrılığında ayrılabiliyorsun. Buhar'ın edebi süresinde gelir. Peygamber söyleseniz diyor ki, iki kişi diyor, birbirini diyor Allah için sevmiş sevmiş. Dünyanın ufak tefek şeyler diyor, ufak tefek şeyler diyor, onlara ayrılmaz diyor. Ama bugün bizde aramızda ufak tefek şeyler husumetine ulaşabiliyoruz yani kardeşimizin bir ham yanlışını affetme marz şeyinden mahrumuz. Hoş görmekten mahrumuz. Hafı donluğa kadar büyütebiliyoruz. Ama kalkıp da bunu anlatmaya geldiğimizde diğer dünyaya selam vermeye selam verelim. O, başlarız böyle, takır takır cevaplar vermeye başlarız. Ama yaşantıya geldiğinde bu yaşantıyı ne alimlerimizde, ne avamımızda, ne alimlerimizde göremeyiz. Bu neyden kaynaklanıyor? takvimin zayıf olabilir. Ama bu insani ilişkilerdeki yani gerçekten Allah'ın rızasını düşünme noktasından dolayı insanlar bunu eğer gerçekten Allah rızasını pay etmezse birinin başka şeyler aldığı için o yüzden de iki insan bir arada bulunamıyor. Farklı orada ortaya çıkıyor. Ve dünyalık menfaatler ortaya geliyor. Ve kendi doğruluğunu niye illa kabul etmiyor şey ortaya geliyor. Ama kardeşim noktasına geldiğinde ne diyor? Birbirinize bakıyorsun haset etmeyin. Birbirinize birbirinize göstermeyin. Kardeş olun, kardeş de Allah Resulü. Bizim için önemli olan kardeşlik. Aramızdaki ufak tefek şeyler bu şirk boyutuna çıkmadığı müddetçe biz kardeşiz. Yani konuşmuşsun, sarmışsın. Bu tür şeyler açmak lazım artık. O tür şeyler artık açmak lazım. Yani insanların ameli, şeyde konu biraz konuşuyoruz. Ameli şeylerinden dolayı insanlar artık yönü yargıya bakmıyor. Ameli şeylerden dolayı insanlara karşı kafamız olan şeyden kurtulmamız lazım. İtiraflı olan mesele şirke götürmediği müddetçe aşmak lazım. Bizim kardeş olmamız lazım. Kardeşlik duygusunu getirmemiz lazım. Sahabe iki gün kardeşini görmediği zaman gelip sarılıyor. Tamam diyeceğim, onlar Allah Resulü zamanındaydı. Allah Resulü terbiyesinde değilmiş. Evet. Biz bunların hayatlarını okuyoruz. Biz okuyacağız. Biz kardeş olacağız. Bugün bir kardeşimizin düğünü o gün mazeret grupla izlemiyoruz. Ama kardeşimizin üzerinde bir hukuku var. Davet etmişse gitmeniz lazım, icabet etmeniz lazım. Beş hakkının biri de olur. Ama buna ne engel olmuş? Allah Resulü ne diyor? Şeytan diyor, yarım Arap yarımadasında. Hicaz'ı kastediyor kendisine Allah'a karşı şirk koşmasına ümidini kesmiştir diyor. Lakin sizin aranızda soğuk ufak tefek şeyler sizi birbirinize bırakacak, bu doğru onu sevindirecektir diyor. Şeytan o yüzden sevindirmemek lazım. Kardeşimiz hakkında en ufak bir şey geldiği zaman o kardeş hakkında hayır duada bulunuyor. İnsan beşerdir. İnsan hata yapabilir. Peygamber söylesene baktığım zaman Mekke fetholunduğunda peygambere karşı peygamberin burnundan çıkarmışlar. Peygambere işkence etmişler. Yani bugün biri gelse de bir namaz kılarken dörtümüne de beş işkencesi koysa, kaslar bizim şahsımıza, dinimize Allah'a kütlese, hepimizi kastırıyor. Yani bu insana bırak yani, yani ahirete havale etmeyiz, dünyada kenartı yani fırsat kızarsın, pusuya atarsın. Bir şey yapacağım der. Haklı Allah Resulü Mekke'nin fethinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günler Ebu Hureyre'ye gelen bir rivayet. Namaz kılıyor Kabe'nin üzerinden çıkıyor. İnsanlar hepsi toplanmış. Hakikaten merak ediyorlar. Epey nasıl olmuş? Adamlar daha iman etmemiş. Haklarından ne olacağını bilmiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o insanlara baktığında sizin hakkınızda ne hüküm vereceğini düşünüyorsunuz diyor. Oradaki insanlar diyorlar ki sen büyük iyi bir insan, iyi bir kardeş, iyi bir kardeş olursun diyorlar. Bak hala o yapmış oldukları şeylere karşı yine de bak Müslüman da istiyorlar. Peygamber söylesene bir hepimizi affetsin. Hepimizi affetsin. Onlara bak kalkıp da işte iman edin de şu hepimizi affetsin. Bak Peygamber söylesene bu af, affetme, hoş görünü. Bak insanlar akın akın ne gibi. Artık insanlar ne görünüyor biliyor musunuz? Muhacirler işte ilk biz iman ettik. Ensarlar dedi ki bundan sonra biz iman ettik. O diyor biz falan zaman iman ettik. İnsanlar birbirlerine sayısı atıyor. Ben ne iman ettim diye. Yani o şerefe ben nail oldum diye insanlar bununla övünüyor. İlk iman eden diyoruz kimdir? İşte Hazreti Hatice İslam tarihine böyle geçmiş. Ondan sonra şu diyor, şu diyor, şu diyor. Bazı kabileler diyor ki biz senin diye iman ettik diyorlar. Bak bununla övünüyorlar. Yani bu İmanlarından dolayı öldürüyorlar. Ve Allah Resulü kalkıp da onların o kardeşlik noktasında o kardeşliklerini pekiştiriyor. Ve o sahabeler kardeşlerdi ki Allah onlara bunların fethileri nasip etti. Bugünleri gidip de Rum kalesine dayandığı zaman insanlar para kaplan dolatmış ve yukarıdan bakıyorlar. Her gün ne diyor? Vallahi diyor, diyor. Allah bizi uğraş kalacak diyor. Siz bulutlar üstüne çıksanız ve Allah bizi oraya çıkaracak ve Allah sizi buraya indirecek. Yani biz savaşacağız. Sizi diyor hayatı sevdiğiniz kadar ben ölüme hazırlayan insanlarla buyuruyor. Halit Bey bunu ne için söylüyor? Güvenin insanlarına. İnsanlarına güvenin. Allah göstermesin. Bugün bir yaşamda bulduğu zaman biz kaç tane kardeş, kaç kişiye güvenip de kaç tane yola çıkarız. Yani kaç kişi buralara çıkacağız. Yani biz bunları nasıl, nasıl aşmamız lazım? Biz ancak kardeşi şuurunda. Kardeşi hakkında Allah ve Resulü ne emretmişse bizim o noktada o şuura varıp da ona göre hareket etmemiz lazım. En ufak bir şey bugün bizi ayırıyorsa yarın Allah göstermez. O savaşa birbirimizin boynunu bulmaya çalışır. Bunun sıkıntısını biz yaşadık. Bizim çoluk çocuğumuz yaşar, dönmeye de devam edebilir. Ama ne var? sahabenin en ufak ecri zayi etmediği gibi biz de zayi etmeyeceğiz. Allah Resulü kalkıp da her güneşin doğduğu günde insanların diyor 360 mafsalı vardır diyor ve her günden sadaka vermesi lazım. E tabi sahabe bunu duyduğu zaman ya Resulallah fakir insan da nasıl vereceğiz? Böyle değil mi? Peygamber Efendimiz'in sadakanın şumunu genişletiyor. Şunu yapma sadakadır, şudur. Kardeşine tebessüm etmen sadakadır diyor. Bak kardeşine Tebessüm etmen bile bir sadakadır. Şunun genişletiyor. Yani ona burada bizim kalkıp da tebessümden ziyade insanlar yoldan birini geçiyor, görünmezlikten geliyor. Şeytanın sebebi. Seninle alakalı bir şey de Allah Kur'an-ı Kerim'de şu an ayet numarası aklına gelmedi de o noktada yani Allah diyor sizi affedin diyor verdikleriniz diyor. Allah'ın takvimi daha değerli. Varsa orada Alacağını veremiyorsun arkadaş, bunu o kadar musamaha göster. Ama borcu da borcunu, borcun odasını. Yani biri, biri bir tarafına sığınırken öteki öteki tarafının altında bulunamaz. Yani bu noktada kardeşlik şunun oluşması lazım ki, bak mesela bundan önceki Türkiye bir süreç yaşadı. Ne yaptılar? Grup grup ele aldılar. Bir gruba yer aldıktan sonra öteki grup senin diğer bir yer. Özel grup aldı dedi tamam bunlar zaten böyleydi. Toprağı aldı Şeytan ülkenin var, şu ülkelere, şehirlere, şehirleri, ilçelere, ilçeleri, mahalleleri, mahalleleri, işte ben sokaklara, sokakların evlere, evlere tek tek. Şeytan işini yapıyor. Bize düşünün, yani bu noktadaki şeyde Hüsnü Hatime'yle kardeşimle Hüsnü'den alalım. Biliyorum, toparlıyorum. İşte sahabede bu vardır. Sahabe bunu en güzel şekilde yaşadı. Sahabe yaşadı ki Allah o. bundan elinde Allah Resulü Peygamber Söylesi'ne Allah diyor size diyor ki Kisra'nın diyor Beyaz Sarayı'ndaki altınları nasıl çekti? Ama bunlar rağmen sahabe söylemedi. Muaz bin Cebel kalkıp da Allah Resulü onu Medine'ye gönderdiği zaman Peygamber'e olan sevgisinden dolayı Peygamber Efendimiz'in uzun bir var. Peygamber de tek bir gelin seni göremeyeceksin. Muad'ın Cebel gitmek istemiyor. Peygamber Selesen onun dedesini şeylerinden tutuyor, Medine'nin dışına kadar götürüyor. Muaz gitmek istemiyor. Muaz, Allah Resulü'nün emrine karşı geldiğinden değil. Allah Resulü gelirim de göremem, korkusuyla gitmek istemiyor. Muaz önüne gidip de, gönlünde geldiğinde mescide giriyor, peygamber bakıyor, peygamberi göremiyor. 30 yaşında bizim çağrılmış. Bizden daha küçük. Peygamber sallallahu diyor ki ümmetin diyor, ümmetin içinde bir helalı ve haramı en iyi bilen Muaz'dır diyor. Hazreti Ömer şehit edildiğinde Hasan'dan kimi hareket bırakacağım dediklerinde bilsen diyor Muaz'dır, Muaz'ı bırakacağım diyor. Çünkü diyor, Allah Resulü'nün hakkında diyor, şey var diyor. Kime bırakacağını bilmiyor onu. Muaz Fatih'i oraya gidince peygamberi göremiyor. Buraya gelip peygamberi göremiyor. Yani peygamberi olan sevgisine bak. Yani o noktada o insanlar Allah ve Resulü'nün sevgilerinden dolayı ve dine olan hassasiyetlerinden dolayı cennete hak ettiler. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Peygamberi ne kadar seviyoruz? Sevdiğimizi söylediğimiz halde ne kadar bunu amele dökebiliyoruz? Bunlar hep sıkıntı. Ve bunlar ne hep anlatabiliyoruz. Şu an birimiz birimize kalkıp da gideceğiz, telefon programlarını görer birbirimize anlatabiliyoruz. Perşembe günleri kesinlikle randevu yok zaten. Ümmetin en büyük hastalıkları. Bugün bir yerde konuşuyor da bir bazı dedi ki Vallahi ben e, Kurtlar Vadisi bir ümmetin cüzü oluyor. Sırasında bir sıkıntı. Müslüman bunu nasıl aşması lazım? Allah Resulü diyor ki Melek diyor, benden bildiğiniz bir ayeti, bir hadisi diyor, aktarın. Biz ne kadar okuyoruz da kafamıza ne kadar okuyoruz. Soru çocuğunda bunu nasıl, yani İslamiyet'i soru çocuğunda inşa ettiği de bunu nasıl yapacağız? Şu an beğenmediğimiz, kalsak da bazı noktalara tenkit ettiğimiz okullara, şeylere çocuklarımızı gönderiyoruz onlara. Yüzde bir şey yok. bir şey yok. Arıyoruz yani nerede? İşte benim falan da cemaatim okulu var da nasıl işte böyle de bunlara gönderiyoruz. Bilgilerini yerden yere bunları biliyoruz. Niye? Anne babada bir şey yapamamış. Anne babada bir şey yok. Var ama yapamıyor. Şeyde mi? Okul tatile gideceğiz, çocuğumuzu nereye göndereceğiz? Buradan mı gönderelim, buradan mı gönderelim? Ben de dedim, bir şey bilmiyorum geliyor. Annede bir şey yok. Çocuk artık anne baba arasında muhakkak düşmüş. Herkese iyi geçmiş. Buraya göre böyle Tabii muhakkak. Oraya gidiyor öyle. Çocuk ne yapacağını bilmiyor. Babanın biraz korkusu var çocuğun üzerinde. Annenin ne işte oğlum çocuk da şey var üzerinde. Çocuk ne yapacağını bilmiyor. Ama sokakın başına gidiyor muydu? Sahte bir aile yazın, peygamber sen kabul sordum ama çocuk diyor ki baba diyor, Allah aşkına diyor, Ebu Ebu Ebu Sesinden sonra. Bugün ise biz çocuklarımıza Peygamberimizin ismine dediğinde Sebil Muhammed Aleyhisselam diyorlar da artık hani gerisine tesler korktuklarını sorular korkuyor da. Yani korkuyor yani çocuğuma ben söyleyecek olsam da nasıl anlatacak korkuyor. Bu yüzden Allah subhanahu teala bizi dünyadayken o sahabenin izinden gitmeyi de nasip etsin. Ahirette de biz onlara kardeşiz. Kardeşiz. Bu yüklendiğimiz dava basit bir dava değil. Allah Kur'an'da dediği gibi şey davara emanet edilmekte ki kabrediz, insan kabul emanet Biz bu emaneti, emanete öyle bir sahip çıkmamız lazım ki aklımızdaki insanları da aynen o duyguyla aklımızdaki insanları da bırakmamız lazım. Biz ne kadar Allah ve Resulü seversek, bunu hayatımıza geçirirsek o kadar da anlatacağımız da bunun teslimini görürüz. Yoksa anlatmış olduğu şey Allah fasının dilinden de mümkün tanımlayacaktır diyorlar Resulü. İnsan bazen fasının değil, bunun korkusuna takılıyor. Allah'ın diline hizmet ediyor. Ama gözünü böyle döndüğü zaman, kendi nesline baktığı zaman daha doğru bir Fasat mı? İnsanların başında yaşantını görüyor. Demin yolda gelirken konuşuyor da kardeşlerle. 10 sene öncesine deselerdi, 10 sene gibi imana bakın, derdim inşallah kurtulur. 10 sene sonraki imana bakın, Var da ümit besliyor. Ümit ile korku arasında ümit geliyor. Ama o zamanki imanıma bakın, o zamanki yaşantışım, yaşantıma bakın, o zamanki mücadelene bakın, diyordum inşallah kurtulur. Ama bu kurtulup bir şey söyleyemiyorum. Bizim bu hastalık bakın bütün kardeşlerde var. Yani işte dediğimiz gibi kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah onu sana zayi etmiyor. Allah onu koruyor. Biz Allah'ın dinine yardım ettiğimiz müddetçe Allah'ın Allah katında şerefliyiz diyelim insan. Vallahi Allah'ın dinine yardım etmiyorsak o kadar kendi kendimize oldu. Allah'ın dine yardım ettiğimiz müddetçe, yaşadığımız müddetçe Allah katında değiliz. Müteahhitin hiçbir değerimiz yok. Dağdaki çoban daha değerli. Çoban kapıda namazını kılıyorsa, tek haliyle kendini tutar ve Resulü etmiyorsa bize daha değerli. Bu yüzden mesele uzak bizden. Sahabenin hayatı bizim için önemli. Allah sahabeden razı olsun. Peygamber Efendimiz'in razı olsun. Kardeşlerimizdir. E bak, bakın, vefat bir görünmeden Peygamber Efendimiz'e yaşıyor. Kalkıp da Allah'ın haybenin fethinin soru olması lazım. Peygamber Efendimiz'in zannet numaraları baktığı zaman gençler Bahar yeni böyle cihada açan gençler bana bağlatılan zannet mallarına bakıyorlar. Diyorlar ki işte savaştan çıkıp da halen diyor kılıçlarımızdan, mızraklarımızdan kafirlerin kanı damlıyor. Ama diyor zannete geldiği zaman diyor diye diğerlerine veriliyor. Diye böyle serzenişte bulunuyorlar. Gurbetin üstünde geliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulağına geldiği zaman bütün insanları bir müsaade toplanıyor. Enes adını bir belirliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görüp de toplanıldığı haber verilmiş Peygamberimiz geliyor. Ensarlardan diyor başka kimse var mı diyor. Yok diyor Resul, hepsi ensarlı diyor. Bak Peygamber söylesene kalkıp da bir insana tehdit edildiği zaman kalkıp da tehdit edildiği zaman yüzeceği insanların yanında başka kimsenin bulunmasını istemiyor. Bugün ise biz birine bir şekilde bir laf sokacağız ya bunu maharetten sayıyoruz. Peygamber bu kulağıma gelen şeyler nelerdir? Tabii o zamanki ihtiyarlar diyorlar ki Resulallah bunlar birbirini gençlerimiz, cahillerimiz ne konuştuklarını bilmiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki onlar kalkıp da verdiğin ganimet mallarıyla edemeyin derken sizin Allah Resulü elinize dönmeniz daha hayırlı değil mi? Tabi öyle deyince yaşlar ağlamaya başlıyor. Elbette ki ya Resulallah. Peygamberimiz diyor, vallahi diyor, siz diyor, bağlı, dikenli, patikalı yoldan gitseniz ben sizin peşinizden geldim. Benim peşimden geldim. Sizin peşinden size etmez mi? Yeter ya Resulallah. Ne oluyor peygamber? Niye? Mekke'deyken peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zulmedip, işkembeyip peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye hizmet etme zorunda kalıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ümmete dedi ki siz diyor kapının içindeyken diyor Allah diyor beni size gönderdi, hizmet vermeden Allah diyor sizin boyunlarınızı vururken diyor Allah beni size gönderdi de sizi kardeş yapmadım. Sahabe yaptı ya Resulallah. Peygamberimiz de siz de şöyle söyleyebilirsiniz diyor. Ya Resulallah senin beklenen kalkıp da zulmü bir şeyini de Medine geldiklerini Medine'ye gelirken biz sana kucak açmadık diyor. Biz sana kardeş yapma siz de böyle deyin bu Allah Resulallah. Onlar dinlerken derken Peygamber Efendimiz'in de bunu da söylüyor. Peygamber Efendimiz'in vefatının son üç gününde en son ilan etmiş olduğu bir hutbe var. Bu da bu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve aşırı duymuş olduğu baş ağrısına göre başına sarmış bir şekilde yedi minbere çıkıyor. İnsanlar tabi toplanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve vakit bildiğini bildiğini. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağır hastalığa geliyor. İnsanlar gelip de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minber etrafında toplanıyorlar. Peygamber sallallahu diyor ki insanlar çoğaldıkça yansar azalmaktadır. Aynı diyor, yemeğin içindeki tür misali gibi. Peygamber Söylesi'nin ensara diyor, diyor ki, ensarı ben size emanet ediyorum. Ensarı sevmek, imandan bu ödüne kurtulmak, kurtulmak olsun. Peygamber Söylesi'nin ne diyor? Kalkıyor, kendisine kucak açan insanları diğerine emanet ediyor. Bir baba kalkıp da bir yere gideceği zaman, eğer bir ölüm bir şeysi varsa, bir çocuğun kalkıp da bir kardeşine emanet etmesi gibi emanet ediyor. Onlar emanet ediyor, bak vefa örneği. Bu bir vefa örneği ve Peygamber Söylesi'ne ensare onlara emanet ediliyor. O yüzden kardeşlik duygusu içerisinde bizim hareket etmemiz lazım. Ameli mevzuları aşmamız lazım. Ki bozulmalar için azimce şeyler aşmamız var. Biz kardeş olmamız lazım ki bizim çocuklarımızla konuşup kardeş olsunlar. Ben Ahmet'e kim beslersem Ahmet'in çocuğu da benim çocuğuma kim beslenir. Ama ne olduğunu bilmek için çocuk bilmeden kim besleyecek? Benim yüzümden ben kalkmışım Ahmet'e buz etmişim, soğumuşum. Beni Sedat kardeşim, benim yüzümden o da Ahmet'e buz etmiş. Yani şahsı çıkarlar, şahsı duygular, şahsi şeyler bunun önüne geçmemesi lazım. Bizim kardeş olmamız lazım ki o sahada sahadanın yakalamış olduğu şuuru, o şuuru yakalamamız lazım ki biz de o şekilde kardeşlik hissiyatına dönülür ki bizden sonraki insanlara da aynı şey vermemiz lazım. Dışarı çıktığımızda bizim kardeşimizden başka kardeşimiz yok. Bu bizim kardeşimiz. İnsanlar bize baktıklarında, sakalı gördüklerinde, yani böyle bir kanım olsa, o kan gösteriyorsa, yani belki bir yatın boğazına yanıcı boğazlayacak. Yani insanlar bir insan bile tebessüm gördüğüne bakmasıyla, da başka bir türlü bakması belli edilir. Farklılıkla o 28 Şubat sürecinde insanlar Müslümanlaşacak varken, Vallahi Hegel'de yürüyorum yolun tarafında o taraftaki bir tane Müslüman beni görüyor bile karşıdan bana selam veriyor. Karşıdan bana selam veriyor. Selam aleyküm diye bağırıyor. Niye? Müslüman gördüğü için. O günkü insanlar birleştirmişti. İnsanlar demedi, valla sen şu cemaattesin, sen bu cemaattesin. Her tarafı Müslümanlık şuyu var, kardeşliği var. Ha, Furat'a yolunu farklı şeyler çıkıyor. Ama nedir? Kardeşlik şuuru var rahatlık tarafı oluştu müddetçe insanlar birbirinden ayrılıyor. Eğer biz kendimizi bilme verirsek şeytan bütün adam bütün şeyden bizi korur. Şeytan adam veriyor. Kim bilir onlar şeytan onun bu şeylerle uğraştırıyor. Bilimle uğraşan insanlar bunlardan belli. Uzaktır. O yüzden Allah subhanahu bizi birbirimize kardeş etsin. Sahabenin kardeşlik duygusunu azalarak bir kardeşe basın. Allah bizi birbirimize sevdirsin. Allah Resulü kabul denmediğine yerdirin ya Rabbi diyor. Mekke'yi bize bir mübarek ve sevdirdiğin gibi Medine de bize sevdir. Sevmediğimiz bu kardeş olunca ya Rabbi bizi sevdir diyor. Bizi birbirimize sevdir. Çünkü ben bu kardeşimi sevmem olarak bana ecir var. Bu noktada sünnede varsa bir sıkıntı, sıkıntısını gidermeye çalışırım. Bunlar hep ecir. En ufak Allah Kur'an'da buyurduğu gibi hayırda yarışın. Bizim hayırda yarışmamız lazım hayata öncü olmamız lazım. Örnek olmamız lazım. Bizim aslında buluşturucu, o noktada kucaklayıcı olmamız lazım. Yoksa bunun yerine başka şeyler alacak. Allah da bundan dolayı bizi savaşa tutacak. Dilimiz Allah razı olsun. Allah'ın razı olsun.